entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian itziar alkorta Andreari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. Lagundutako ernalkuntza izpide dugu azken egunotan, eta gai horren inguruan sortutako polemika aipatu nahi dugu hemen polemika edo eztabaida mezularian. Estatu Espainiarreko zenbait bikotek egindako eskariak piztu du eztabaida. Familia hauek eh, medula edo bizkar muin txartaketaren zain dagoen semea baren badaukate, ezoiko gaixotasun larriak eh, dituztenak. Gai honi buruz hitz egiteko esan bezala gurekin da Itziar Alkorta, bera Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide zibileko irakaslea da, laguntza bidezko ugalketan aditua gainera, itziar arratsaldean. Arratxaldean. Itziar eh, gaia ez da bat erraza eta ez dakit eh, azalpen labur horretan den denak ondo eta zuzen eh, esanote ditugun. Ba, ikutxu gora bera nik uste dut oinarria hori dela. Oinarria hori izanik, ba, gaur egun zer dio legeak gai honi buruz, gai polemiko honi buruz? Ba, Espainiako legeak e, zera dio, embrioia kauta daitezkeela, eh, in vitro dauden embrioiak hauta daitezkela noski, ez dagoeneko emakumearen sabelean daudenak, baizik eta in vitro sortutako horiek hauta daitezkeela, baldin eta embrioi horietan e, gaixotasun genetiko edo kromosomiko bat baldin badago. Alegia, e, legeak e, teknika erabiltzen uzten digu, embrioiaren bizitza bera salbatu alizateko baina legeak ez du aipatzen e, horretaz gain erabilditekeen bigarren teknika bat ikusi alizateko embrioia e, gaixotasunaz libre egoteaz gain dagoeneko jaiota dagoen anai, arreba batekin bateragarria edo kompatiblea den e, gero ernamuña eman alizateko e, selekzio hori edo hori egin alizateko. Bigarren teknika hori ez du aipatzen – horretaz, e, aritu gehienek uste dute eta uste dugu legeak erreferentzia egiten diola bakarrik embrioiaren embrioi horren bizitza salbatzeari. Ez ordea jaiotako anaiarreben bizitza salbatzeari eta hori da kasua hain zuzen ere. Beraz, eh, aukeratzea bera da uziten dagoena. Aukeratzea da uziten dagoena. Bestea baimenduta baitago, eh? Mila bederatziron da sortzi urtetik aurrera. Bueno, tira, zer horrek esan duzu, muga zein den zu, pertsonalkia dos e, eh, altzaude, bat altzatoz muga horrekin. E, begira, ni muga horrekin eh, ados egon naiteke eh, teknikak horretarako mm, bide ematen zuen bitartean. Gaur egun teknika aurreratu egin da eta sarritan gertatzen den bestela ba, legeak eh, berrikusi egin behar dira. Nik uste dut eh, momentu honetan nahiko adostasun badagoela, e, gai hauek planteatu dira hemen baino lehen e, ingalatarran esate baterako, baita frantzian ere, eta nik uste dut nahiko adostasun dagoela, ez dut esango gizartean, nik uste dut gizartea ez dagoela oraindik nahikoa enteratua. Baina adituen artean behintzat bai, zilegi izan behar duela, embrioiak aukeratzea, e, beste batzuen bizitza salbatzeko, baldin eta embrioiak berak arriskuan badaudea zalantza gehiago dauzkat, e, era bat e, irekita utzi beharko ote genukeen bidea, anai arrebak salbatzeko embrioiak sortzeari dagokionean. Horretarako bakarrik embrioiak sortzeari dagokionean. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Aizu, eta zuk uste duzu legea aldatuko dutela boste famili dira, Balentziko institutuak e, egin du eskaera, mm, danak jaginan gainean daude, e, osasun ministeriora iritsiko da gaia ustailean, zuk uste duzu legea aldatuko dutela eta bide hori zabaldu egingo duela Zapateroren gobernuak? Beira, e, gautzak nola dauden ikusita, e, zein informazio eman den ikusita, eta gai hauek daukaten nolako zirrara emozionala, eta horrek ondoren e, dauzkan oi hartzunak ikusita, nik uste dute, e, bai, e, momentu honetan e, soberen gobernu alde egongo dela, eta lehen guztiak egingo dituela parlamentuan lege hori aldatu alizateko. E, nik esango nuke ordea, lege egiterako orduan, e, ez dela nahikoa zirte edo zarte egitea. Beharrezkoa dela mm, beste gauza batzuk ere planteatzea, adibidez. E, demagun, anai arrebak e, salbatzeko, bai. Baina gurasoak salbatzeko, edo monak, edo, ba, ez lengusuak, edo lagunak, horretarako ere eskueriki behar da, edo muga batzuk jarri behar dira. Beraz, zerbait baimenduko dutela uste dut, baina mugak planteatu beharko dituztela ere bai. Embrioien e, eh, erabilera hori mugatu egin beharko da, baina nork mugatu behar du eta zure iritziz eh, non dago muga? Ez da esaten erraza. Eh, beste herrialde batzuetan hau planteatu denean, orain e, aurreratuenak e, Inglaterrakoak dira eta bertan e, baimena eman dute bakarrik e, gaixotasunak oso larriak direnean, hilgarriak direnean eta embrioia bera arriskuan dagoenean. Horrek esan nahi du Espainiako parlamentuak onartuko balu anai baten bizitza salbatzeko aukera ematea embrioia bera arriskuan egon gabe, kasu horretan, e, lehen da biziko legea izango litzatekela e, eh, bidea irekitzen duena. Hori da, eta muga horiek nork jarri behar ditu, nork definituko, nork mm. definitu behar ditu? Ba, kasu honetan legeak definitu behar ditu. Kontua da legeak nork egiten dituen eta nola egiten dituen. Eta nik uste dut, hemen gai honetan, berezitasuna handiak eh, kontuan hartu behar direla e, ez dira gai tekniko utxak. Eh? Nik uste dut, benetan, atzeko batetik sartzen ari zaizkigun eta bizitza errotik aldatzen ari diren teknika batzuk direla. Eta zer esan daukagula guztiok. Eta ez bakarrik orain arte bezala e, zientzialariek eta elizak. E, hoiek dira entzuten diren ahotsak. Eta gainera, ba, momentu honetan gure politikariak ere adituekin eh, konsulta egiten dute eta entzuten direna ahotsekin. Azkenean, eh, ba, hemen e, Eliza Katolikoaren ahotsekin. Eta nik uste dut horre zuek zerin handia dukazuela gizarte informatzen, eta nola baita esan da gizarteak berak bere iritzia emateko gai izan beharko luke gai honetan. Benetan, uste dudalako etorkizuneko gure bizitzak aldatuko dituzten teknikak direla. Eliza Katolikoak bere ala erantzun du eta esan du erabat kontra dagoela embrioiei erabilera terapeutikoa ematearekin embrioi guzti guztiak gizakiak direlako. Hain zuzen. Hain zuzen. Eta gainera e, gai horretan Eliza oso koherentea izan da aseratik ez baitu e, diagnostikorako aukere ematen ez eta in vitro ernalkuntzarako ere hori ere elizak e, bere kanonaren barruan eh, debekatua dauka. Nik esango nuke e, momentu honetan e, katoliko askok ere ez duela hori sinesten. E, oso iritzi minoritarioa dela, e, ernaltzen denetik e, bi zelulatako e, izaki hori persona denik. E, ez, dut, uste jende askok benetan hori sinesten duenik. Iruditzen zait, iritzi benetan oso minorizatua eta eta instituzionalizatua dela eta dauka noiartzuna desproportzionatua dela era bat beste iritziekiko entzute ez diren gizartearen beste iritziekiko eta uste dut hori kezkagarria dela Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala. Genetika mundu honetan eta bioetika mundu honetan eh, ba, bide, bide handi bat, uniberso bat eh, zabaltzen ari zaigu, ezin da irudikatu, etorkizunean ze gertatuko den, alere ernamunien erabilera terapeutiko alde batera utzi eta itziar, zilegi iruditzen altzaizu bikote batek bere aurra neskala mutikoa izango den eh, aukeratzea, edo begien kolorea, hau da, neurri batean eh, aurrez diseinatzea ze, ze aurre mota nahi duen? Begira, nik uste dut e, e, arriskuak hor daudela, ez labain egingo dugula eta denok beldur gara e, ateak irikitzen hasten bagara, e, labain egingo dugula eta e, gaixotasunetik begik koloretara eta depresiorako joerara eta burusoil bihurtuko naizen e, kezkara pasako garela, ez da, hor dago kontua. E, beira, esate baterako, e, lehen aipatu dugu ingalatarraren kasua, e, bertan planteatzen ari dira momentu honetan, beraiek family balance esaten diote. Baldin eta bikote batek e, bi edo hiru neskato balin baditu eta beste bat izatekotan mm, badaude mm, aukera ematen diote e, embrioiaren seksua aukeratzeko, e, kasu honetan, ba, neska izan dadin. E, edo neska kuali madazkate, mutile izan dadin. Zergatik, ba, inkesta bat egin dutelako gizartean, eta gizartearen gehiengoak uste duelako hori egin garria dela eta etikoa dela. E, kasu horretan bakarrik, e, familiak, gizonezko gehiago edo emakumezko gehiago izate, izanik, ba, beste seksuko embriak aukeratzea. Horrek gainera ekarriko luke, beraien ustez, e, familiak haunditzeko bide bat. Bikote askok, ba, bi neskato balin badauzkate, planteatzen dute, bueno, mutiko izatekotan izango nuke bestela ez. Eh? Eta arrisku hori ekiditeko teknika hauek badaude, ba, dagoeneko iru dauzkaguta ez bi. Eh? Eta gure gizarte oksidental honetan umeak behar ditugu. Beraz, seguru asko aurki ateak erikiko dizkiote horri ere e, ingalaterran. Urrunxego joan ez zitziar aldik aldika, klonazioaz ere hitz egiten da han eta hemen animalia klonatu dituzte, hori badakigu noraino iritsiko gara. Momentu honetan, e, klonazioari buruz ematen du badagoela horrelako adostasun bat, e, bai gizarte eta bai nazio arte mailan esaten duena e, klo, klonazioari ez. Eh? Ez dugu zergatik e, persona bat replikatu beharre, e, mm, batez ere ugaltzeko beste modu batzuk daudenean. Eh? Ordea, e, zientzialariak oso kezkatuak daude, izan ere e, klonazio terapeutikoa nolabait kontaminatzen ari delako, klonazio reproduktibo edo ugaltza klonazioaren famatxar horrekin, eta e, benetan uste dute bigauzak banatu egin behar direla. E, klonazio terapeutikoak zelulak e, lortzeko balioko luke, e, eh, inplante kompatibulak e, bate, eh, bateragarriak egiteko balioko luke eta horri ateak ireki zaiz, behar zaizkiola uste dute eta uste dugu askok. E, orduan oso importantea iruditzen zait kolonazioan bi erabilaroiek bere iztea gauza bat litzake klonazio reproduktiboa eta beste bat erabat bat diferentea klonazio terapeutikoa. Horre ere gauzak ondo zehaztu eta definitu beharko dira. E, esan hori da zurromurruak dira baina, e, hori zurromurruak, honezkero zientzilariak e, uste duguna baino urrunago iritsi direla, eta ez dakigula benetan laborategietan zer egiten ari diren. Alegia, sekretupean ba, gizakia berare klonatuta izango dutela, honezkero? Bai, kontuan izan behar dugu, ba oso zaila dela e, gizartean debekatuta dagoen zerbait izan arren, laborategietan sartzea eta inspektore batek espezialista izan beharko luke, hor bertan gertatzen ari dena e, ba, inspekzionatu ikuskatu alizatea. Nik uste dut, e, benetan klonazioa ez dela egin, raelean eokibili ziren, ez dakit goratzen zareten bai, horretaz, bai e, ez dute inongo frogarik eman, e, ni egia esan e, kezkatuagoa nago e, eguneroko teknikekin, izan ere e, rutinarioki erabiltzen baitira klinika pribatuetan eta ez da kasualidadea, hainbat teknika oraindik ere erabat ziurrak ez direnak. Eta ez naiz klonazioa zari, baizik eta askoz ere gauza sinpleago ez, eba in vitro ernalkuntzaz, diagnostiko teknika hauetaz, ez da denbora nahikoa pasa, eta ez ote garaari e, itxutzen oso muturreko kasuekin, kontuan izan gabe e, teknika rutinarioki erabiliz, ba, etorkizunean e, arazoak plantea ditzakela teknika honek personen osasunean. Eh? nik uste dut lilura sortzen dutela neurri batean bildurra eta lilura, eta horrek ba, kontrola pixka bat e, kenarazten digula. Eta kezkagarriagoa iruditzen zaitori hori egia esango badizut klonazioa bere baino entzutezko ulermena amaitu da